उन्हनि खे संदन पालण हार पाण वटां बाझ ऐं राज़ पे ऐं उन्हनि बाग़नि जी खुशखबरी ॾे थो जिन में उन्हनि लाइ सदाई नेमतूं आहिनि